bilsam agar amallarni avzili dur ahli zalol va kufri ang ibodat ibodatdur rabbimga rivoyat qilib muhaddislar haqqimga shuning bishi islom namoz turiki ang cho'qqisi jihod allar ko'riki tayyorlangan manozillar jannatda ahli uchun dal ki albatta egizligi buyuk ajab ya Subhan, sobsiya u zaminda osmon garchon bossa qadamdiri bandini amon bo'lg'ay do'zaxdin rabbini Tuğsi gəm qayğudun dünyada Məğfirət bu bəndə qalmaz xatada Kim can qılsa soqca tüngdin Qazotlarda əcir izləb Rəbbidin Nisib bulğay ana əcr və cənnət ve ya Rabbim acep katta bu nimet Ger istesen hidayetni cihattur Bu sözümge delil ene ayettur yaxshi hayot makoni tohjirosi yoki xatar yoqilishlar soyasi takbir bilan jangga kirsa gashirlar vahim ichra pana istar botillar ustun bo'lgan kalimasi ollohni vazi bo'lmas ahli zalol gumrohni jihod bilsa buyuk amal qimmatda oqil nargiz zayo qilmas albatta yuzga yaqin dalil kelgan qur'onda ijobat qil qolma hargiz isyonda o'xshash emas o'ltirganlar o'zrisiz ya kaç qochquchi chaqirilganda iznisiz yo ro'zador ibodatkor kunlarda tan emas yo namoz qolar tunlarda banda ortiq so'zlashga hech imkonsiz taslim bo'lg'ay dalillarga gumonsiz davom etgay jihod toki qiyomat Lazım tutqin buras büyük ibadet Yetişip al karvanığa cihatni Dervazisi acir bilen nicatni To'solmisun seni quruq bahona yo botillar islomga yot begona ana koyiqat yo'lladi abdulloh javob bergin fuzayldek bo'l ogoh